ing mangke datang kinut sakunduring sang Prabu Duryudana yang kang winus datang kadhe ingkang mungguing kenyapuri sang Ratu menggokun duri kundur puniki neraka duri pindha pandam kang kintir ing warih Thank you. 是。 Hanenggih menika to gumlaring kedaton mestina. Madyani kedaton kadiwonten widodari ingkang tumurun. Lah menika warnanira Parameswara to ngastina. Putri saking negari Mandaraka putra sang Prabu Salya ing nangka tiga. Sesilih Sang Ratu Banowati ya Dewi Banowati ya Dewi Tanuwati. sesilih Dewi Banuwati Banuwati Tanuwati mengko werdi cahyane Sang Dewi Pindha sorting toya Dasar wanudya indah ing wanatur maksih karengga ing busana Orang moka karya jating kang samayuwunima Ketinga pawakan ageng inggil jaran teji sarira hambeng lekeris keris mestaka sedaya maesan rinenggo rikma panjang mak ngembang bakung dasar cemeng keladuk wilis palarapan nyelo cendal nialis nyo nanggal sang juga netro melalak mbawang sebungkul idep itu mengeng tawang pipi nyondurin sajuring ginaris gudek hangudup turi taringan hanjamur kuping krana ngrungi lir winangun tutuk nyom pan mincuk pecel waja petak lir toyo mentes lati nyom manggis karenget masih kawimbuh benge sembura jambon singa kang mulat kaya kudu arep nyokot nyokoto jangga menglung gadung pundake hantaran jurukmu dada wijang turi nenggo panyudra wek nyengkir gading kinembenan katon mungut mungut pamidangan nawon kemit kaya bisa kinepel sak kepel dadi pocong sedilir bokor mengkur pupune hamukang gangsir gar seluruh turut amrit jejeng kulir juwe manik kempol kiyalang memanak yang ngampingan ketinggal polok eh hakaryo giris kang sami tumingal delamaan ngamparan gading tungkak bunder liri jinongkol tur keladuk Diri jini suku sedeng jejempol hangendas ulo diwel astanya gendewo gading lengan. sisi kaya bindi yang ngerangkul satemah keket datan bisa walamun durung katok epek-epek ngedong keluwih rilenggo diri jimujuk tanjung yang lumaku dadane maju saja kaya nantang padu dasar pinter ngeladosi kakung opo sakersane sang prabu tansah tinurutan ora moka Prabu Duryudana nadyan rantu garawani hamung sewiji lebet wus ormaos antuk jatin ing pemarem kladuking kandha Sang Dewi wis bisa ngapokake marang wong lanang nalika wanuju lenggah ing ngadhep para mban wigatos ngantos iku dripunipun biar yang tolong Sang Prabu Sigra Sang Ratu nyasaki palenggahan papak marang kudune Sang Prabu Kuropati sang iya para mban sigre mengki bemiring marang sintake sang ratu daya-daya prabu duryudana angel dateng king garo sigre kekanthen asta lenggah jajri madaning puri Wanus Karikata Taman Narpat Ing Prehnyo Bali Kancono Ing Sopo Brahmani Pawanataring kang Om Ra Mutiara Harara yang ngarani lobro prani pager tunjungnya manten meng uh. bab intening kapura majawi Iweng Surya katon nuju lo dang kuntur paduka selurang kedaton kula ngaturaken sembah kemugi kunjuk paduka ingkang sinuwun iya iya yai ratu ingsun tampa kanilga tiasing pun kakang sungkem soko jeneng para yai ratu pangestu kowe tampa nono yai nulinggih datang kene kula mundi saenggo jimat paripih Sawetawis dangu paduka sinuwun lenggah siniwaka. hamba bil dibun keparengaken kula cuma dong dawuh menapa ing dibun dawaken pasiaken kula Kanjeng Sinuwun Iya Ratu kawur ana pasiwangkan ketekan Nadi Mas Bratasena dheweke meguru marang bapa dene wektu iki nyuwun diwedharake kawruh kasampurnan yai Batobat, batobat. Menapa bapak dene saged mejang kawruh kasampurnan? tiang piyambake pun menika sanes guru kawruh kajiwan lho sinuwun Pegawan Durna menika gurunipun tiang perang Menawi kepengen Sakti Mandraguna menika gurunipun Bapak Durna Namung perang perkawis ngelmu kajiwan Pegawan Durna menika kathah mlompong lho sinuwun Yayi Yayi Ratu ora perlu maido marang sapa wae utamane marang bapa Durna. Warga Dara milih guru kuwi ora ampiak awur-awur. Aja sok ngina marang sepadaning titah. Yayi Banawati kudu eling marang tembung janma tan kenal kinira ngono kae. Nuringi nyuwun pangapunten Kangjeng Sinuwun. Iya. Malah ayo Yayi sirengsun kani marang Sangkar Pamujan nyuwun ing resaning pangeran mugelebdo ing karya apa kang dikarepake di Mas Bruto Sinta mau Yai Ratu. Batu batu bat. Kadingaren siluwun kok ndongaaken perkudara kok apik temen batu bat. Wong ngadati nek karo Bro Sinta ki kaya lenga karo banyu. Wis ora susah dadak kakean kang diaturake. Ayo ingkang manjing pamujan yayi. Namung sak pun manjing dateng sanggar pamujan. Langorum yen monggo keparangosinipun kula dherekaken mlebet sasana Ndrawina wigatos kula dados sudaharan Kangjeng Sinuwun. Awet badhe semedi menawi dereng dahar menika sakit gumeter dhateng salita lho Sinuwun. Oh, nek semedi iki diwareki dhisik. Inggih, ngono to. Inggih. Ya, ya wis. Aku manut marang Rigen Yai Ratu. Monggo kula dherekaken kala ulat kati datet ambarong kang pamulung alus manis maweh kung um. sembada geng ateteh monggo akurepan agureh pan pantes malat kung jasmoro ari nami lali keh gulane aja lali agamane pancene ya ngono sepur dilung pati pengen makmur transmigrasi nunggang ngandong carane kore gotong royong nyambut nyambut gawe arah disamperke bocah ayu, anakku bocah sing setinik-tinik, Nduk. Anakku wedok Susila Budi Darma. Ana apa, Yung? Nimbali marang anakmu aku. Tak kandhani ya, Nduk. Bareng kuwi saiki wis dadi perawan ngono kuwi, malah aku nek bengi angel turu kok, Nduk. Lah sebab apa kok gak iso turu, Yung? ya gagas kowe kuwi kok gagas aku njur aku dadi anakmu ki kurang piye to yung yen panceno sak bisa-bisa aku ya kepengin malesih karo biyung awit aku ngrumang sami marang labuhane biyung wiwit biyung andhe aku nyang endi wae aku tok gowo sampeyan tanpa sambat kesel babar pisan durung sing nglairke aku direwangi totoh nyawa ditambah meneh oleh ngopeni aku wiwit cilik nganti aku dadi semene gedene iki aku ngrumangsani ora bisa atur piwales apa-apa bisaku kaya mung matur nuwun karo biyung lan minangka wijole aku mung tansah mbangun miturut marang apa kang dadi dawing biyung tak kandhani yo nduk kanthi kowe gelem mbangun miturut mau wis mujudake bektimu marang biyung kok ngger apa meneh kabeh sing tok aturake mau wis dadi kewajibaning si biyung kok nduk mula tembung mutangake marang anakku ora enek ora enak nggih ora ana ibu ki ibarate kaya lemah kuwi kok nduk kaya bumi kuwi dipaculi digaru diluku ditanduri ya ora sambat anane mung lega lila kepara bakal nguwuhke apa kang tinandurana kono kok nggih Nadyan to biyung ora ngarep-arep pawe anak ning tumraping aku wis dadi kewajiban ning anakku kudu bekti lan ngerti marang wong tuwa dosaning dosa sing tanpa ana pangapurane yen temenungsa kuwi siji wani menyekutukan Tuhan kaping pindho wani karo wong tuwa kuwi dosa sing tanpa ana pangapurane ah syukur nggih syukur yen pikiranmu wis tok lamba rasa kaya ngono tegese kowe dadi anakku gugu yang dituturi awet ngene lunduk kala mangsane iki sok ana lho ngger rumangsa wis dadi wong sukses wis dadi wong pinter wis dadi wong maju gek uripe wis serba glamor mapane wis ana ing kutha metropolitan utawa kutha gedhe njur lali kuwi wajib anak tumrap nyang wong tuane kuwi sok-sok ana kok ngger Muga-muga aku aja nganti kaya ngono ya Yung. Yen aku lali wajib dielingke. Iya, Nger, iya. Aku wong tuwa mung melu nekseni wae. Ya mung aja lali welingku marang kowe ya, Nger. Yen kowe isih urip tekan besok apa wae, aja nganti kowe ninggal karo sing jeneng Tata Krama kuwi ya, Nduk. Sebab Tata Krama mono ngedohke marang panyendhu. ben kancamu do pating pedigas ning tak jaluk kowe aja nganti lali marang jati dirimu dadi wong kene dadi wong timur ya nduk aja kuwatir yung aku isih bisa milah lan bisa milih endi sing kepenak karo endi sing ora kepenak kok yung aku ora kepengin rubuh-rubuh gedang ah syukur nger syukur Moga-moga niatmu mau tetep kukuh sentuh lan Gusti tansah ngijabahi ya, Nduk. Allahumma amin. Kejaba saka kuwi ngger. Aku kelawan kuwi nampa pakurmatan sing tanpa kena waji kok, Nduk. e apa? sebab aku lan kuwi lan para kadang-kadang wira pradangga lan para kadang widuwati wektu iki katimbalan dening panitia tumbuk agung. wiyosane suwargi Eyang Muhammad subuh nduk mengkono ya manut informasi jane sing arep nimbali awake dhewe iki wis suwe kok nduk ya mung kalasmono dinane iki ora cocok anggere timbali sawan mrene mesti pas sembarengi nyangik dhewe lah ing taun 2002 iki lagi kelakon kasembadan awake dhewe sawan mrene nggih iya batobat semeninduk agunging para keluarga agung subut wis tumangkar tekan ngendi-endi negara iya sithike wis lumebar tekan 72 negara ya yung iya mula kok aja kaget yen bengi iki tamu-tamune sing padha rawuh sak pirangan gedhe saka manca praja iya aku mau ya wis ngrasakake panembrama bareng kok yung wah ibu-ibu iki bareng wis kepareng panembrama hebat tenan ngono ya nduk iya wah larase cocok suwantene ya becik kabeh mongko wis dadi ibu-ibu wis dadi eyang-eyang lek ku gumun meneh ki nggon panembrama mau ana piye saka manca lho nduk saka telatah Afrika ana saka Amerika ya ana la iya sing saka mancaraja padha gegulang nyang keseniane dhewe malah awake dhewe kok malah nabuh ora iso kuwi tantangan kanggo awake dhewe kok nduk iya ing mengkono muga-muga Gusti ngijabahi arwahe swargi Eyang Muhammad Subuh Gusti napa ing resaning Gusti nyawarga ing resaning pangeran ya nduk ingkang dininggal ning ngalam padan bisa nerusake apa kang dadi piwulang swarga yang Muhammad subuh iya yang heeh ah. gandeng wisulan mrene njur kepiye kersaning biyung ya ora ketang plungsu-plungsu nderek udu ayo nduk atur penglipur sawetara mengkono ya heeh iya kersane biyo ngarep ngaturake ya apa aku ki cangek tuwa kok nduk senengku bangsa sing gending-gending klasik iya nyatane gending-gending klasik kuwi ora lapuk marga dan ora lekang marga panas diunekke tekan saiki jek relevan oh tenan kok nggih tenan mula coba aku arep nyuwun tulung marang salah sawijining ibu parang kono Iya. Larase pelok, Nduk. Larase pelok. Iya. Nyuwun dipun paringi bawa sinom yen ing tawang. Sinom yen ing tawang. Larase pelok, Nduk. Patet nenem. Iya. Monggo Bu, salah setunggal keparenga ngaturaken bawa sinom yen ing tawang, Bu. Monggo. Adiwara mau sapa yung? Iki Mbak Yuku asmane Ibu Sukarmi. Piwaranggana saka RRI Stasiun Jakarta, Nduk. Ngono yung. Mm -mm. Terus ditibakake lelagon apa? Dipun dawak lelagon langgam yen ing tawang ana lintang lelagon menika khusus kulaturaken para putra-putra Eyang Muhammad Subuh ingkang saking Moncanegari. Utaminipun Bapak Lukman. Oh iya. Sing nembang aku dhewe. Wah. Bunga yar nembang dhewe. Ben. Mumpung pethuk kanca-kanca lawas. Iya. When in the sky I see the star, my darling, I am always waiting for you. Also, to the cloud in the sky, my darling. I am asking the happen to you Remembering what you promised my darling It makes to me longing for you a pop I hurt my head by telling I am always in love with you Ninang karo ngilu Long time ago You promised me us by the cloud. Look at the, the star with all you love. see the star baby Please listen, I am crying for you. In the cold and lonely night, my darling. Waiting till the moon is full. Sampeyan kok ora pekiwa karo Mas Ragil to, Yung. Wis gerang kok luwap laop. Golek pangan kok, Nduk. ya ngene iki jenenge atur panglipur marang para warga agung subut iya yang haah ana kurang luwih ya nyuwun pangapura ya nduk iki mau aja digagas perkara grammare iki inggris wong golek duit iya yang haah heeh mm -mm. genti arep ngaturke apa nduk yang ana nawala kang tak tampa saka sapa saking kadang kula diyon reformasi ngersake apa nduk lelagon kuwi apa kuwi wiyasane pepundhenku rama kanjeng wasita dipura ing ayojakarta menika saking diyon reformasi katur keluarga ageng subut utamanipun katur utawi kunjuk ibu rahayu iya nduk kuwi apa kuwi haah monggo para kadang pun aturaken supados gayeng ingkang nyuwanten kur kagung putri heeh monggo piyasane pepundhan go Kanjeng dipuro iya lelagon kang mengku peling kuwi apa kuwi e kembang melati sing tak puja-puji aja doh korupsi mergo nek korupsi negarane bakal rugi iya ta heeh sing ping pindho kembang apa mau kencur menur mbak kembang menur oh nggih kuwi apa kuwi e kembangi menur sing tak puji-puji negarane makmur iya ha kuwi kembang kuno ning mengkupeling apik banget ya iya ha nduk apa kowe aja nyuwun lagu nika-nika lho nduk sabab wis diweling dening pepundenku Bapak Haryono ha pepundenku Pak Haryono wis paring dawuh duwe cangik lagune sing klasik-klasik mawon. Mula aja metu mendem wedokan lho, Nduk. Ora. Hmm. Neng ngrasake lagu-lagu sing campur sari nek ning jaban gedhong wae. Iya. Nek ning lapangan kae. Sing nonton kudung sarung sanggo kacang karo jagung jeneng entut ae. iki sing meresani meligi keluarga Subut kok ya ah, ah. Aku ya matur karo Pak Haryono lah makin nek para pirsawan mboten remen dos pundi Pak Har. Ah, mboten napa-napa, tak delok dhewe ngono ki Iya. Pancen bener kok engkir ya kudu ana pilahe, ben ana pilahe. Iya. Dasare aku ya ora elek-elek nganggo campur sari monggo ning tegese jek ana di dalem bingkai pakeliran iya mm kang mengkono ngger aku yen mung ngestokke sabdaning Bapak Haryono limbukan gara-gara ora sah suwe-suwe ingkang baku uruting cerita sing ditindakake ing bengi iki iya mula kang mengkono ayo nduk aku nyuwun sepisan maneh sinom parijata sinom parijata heeh mm iramane sing giyak senggane sing sayuk iya monggo bu salah setunggal kepareng ngaturaken sinom parijata menika kagum para manula manula iya khususen warga ageng subut inggih monggo sing kakung piyayi sing putri seniwati janji sabar lan ora kasusu sawai jembar jembar

Mata metakil mangan kupat janure wis tuwa menawi kula lepat nek sinden ngono kuwi lho nduk temonjo tenan ya ngger pacake ya anteng kedaling lati ki ya cetha ing ngatasé tutuk ora mengo kok cetha ki angel lho nduk ngono ya ya tutuk ora mengo ning kok cetha ki angel beda karo tangga wetan omah kae tiwas melongoh ki ora metu suarane niate ula kuwi bab lelagon mengko disambung ya nduk nggon tengah wengi heeh ki swasana nyenengke ya ya nah tenan kancaku kerawitan jan wah hebat-hebat seragame biru-biru kaya wis kadon nyenengke resik-resik eh tenan nyambut gawe ya giyak-giyak haa kerawitan ki nek kopen ya ngene iki kok eh, tenan kok ngilang-ilang Mbah Nyoto haa ning Mbah Nyoto ki urip kok nduk ndek gawe aku ora duwe lemi kok ngger kuwatir ora nyumbang ya eh. aku dikandani karo Karang Pandan kok ya heeh di duwe gawe lempoh jare. Sangka kesele kok nduk. Hmm, pas digawe kok asam urate kumat wis ndelalah. Mula matur karo Mbah Nyoto aja kaken mangan jeroan. Kok ndak asam urate kumat. Iya. Sampeyan ya wis dahar ya. Ah wis. Ah dikirim kok nduk aku mau. Wis ngrasake masakane pepundenku iya ah wis dikirim apa wah lawang wis masubut ki karo omahku ya ora adoh kok nduk mung let petang omah lah nang endi aku ning Cilandak 4 iya nomor 24 dadi serasa ndak tak dipethuk nganggo motor cukup melaku bareng melaku diri malah kaya ngene-ngene ondel-ondel lah iya dikirim panganan karo pun ini sing dadi juru masak ana kene asline saka ngendi saka semen kuwi tak anake wedok dipek karo adikku eh mula kopen nduk awakku ha ha eh, aku diparingi iwak laut apa hiu wah gegeden ngurang karo wah miseneng aku kek sambel terasi lalapane bangsa godhong-godhong ah, wah jan kaya wedhus heeh ayo nduk enggal ngadep sinuwun ndak didukani ayo tak derek nggih kuku sing tupa kumelun ngening kang biasa kawengku sagung jajahan manging sanget angin kipi sang reksikane putra kangen jog saking wiati uh. griya mangu mangu mangun kung kandwa nrimang om yo mang lerleno tanpa kanen